eta erakunde horrek eh, be, urtero urtero baiestatzen du uh, gero eta ziteago planetak uh, be, sortzen tien baliabide horiek kontsubitzen ditugula. Adibidez, eran nahi du guai, be, uh, zazpi hilabete eta bi egunetan, agorilaren be, gure jendarteak, orokorki hartu zazpik agotxe miliar jendartea osatzen duten biztan lehoi guziek, ebe kontsumitu dituztera planetak urte batez sortzen ditien baliabide ere naturalak hortan sartzen da, gain kopuru, e, lur eta arbol eta eh, oian eta planetak uh, jasaiten altien CO2 isurketak atmosferan adibidez, eta urko kopuru eta elementu guzti horiek konduan hartuz, adibidez uh, Ipar Amerikarek duten bizimoldea aplikatzen balit zazpikagot 6 miliar biztan leher, beharko genituzke, bos planeta aliz, barakigu, beste parte batzu badela, India edo Afrika uh, gune batzutan, nun ez duten beren bizi moldek eh, zerokako sei planeta berlituzke te uh, sekulan biztan ber uh, planetako biztan ber ere eredua aplikatzen balitz.